له من سبيل Wala hawatakuwa na walinzi wa kuwanusuru mbele ya Mwenyezi Mungu na ambaye Mwenyezi Mungu amemwacha kupotea ana njia yoyote. Istajibu li rabbikum min qabli an yatiya yawmun la maradda lahu min Allah ma lakum min malja'in yawma idhin wa ma lakum min nakir Muitikieni Mola wenu mlezi kabla haijafika siku isiyoepukika itokayo kwa Mwenyezi Mungu. Siku hiyo hamtakuwa pa kukimbilia wala hamtakuwa na cha kukingia. Fa in a'radu fama arsalnaka alayhim hafizan in alayka illa albalagh wa inna idha adhaqna al الإنسان منا رحمة فرح بها فرح بها وان تصبهم سيئه بما قدمت ايديهم فان الانسان كفور Na wakipuuza basi sisi hatutakupeleka ili uwe mwangalizi wao. Si juu yako ila kufikisha ujumbe tu. na hakika sisi tukimwonjesha mtu rehma kutoka kwetu huifurahia na akisibiwa na ovu kwa sababu ya iliyoyatanguliza mikono yao basi hakika mtu huyu anakufuru. Lillahi mulku samawati wal ardi yakhluqu ma yashaa يهب لمن يشاء اناثا ويهب لمن يشاء الذكور Ufalme wa mbingu na ardhi ni wa Mwenyezi Mungu, anaumba apendavyo. Anamtunukia amtakaye watoto wa kike na anamtunukia amtakaye watoto wa kiume. أو يزوجهم ذكرانا وإناثا ويجعل من يشاء عقيما إنه عليم قدير Au huwachanganya wanaume na wanawake na akamfanya amtakaye tasa. Hakika yeye ni mjuzi mwenye uweza. وما كان لبشر ان يكلمه الله الا وحيا او من وراء حجاب او يرسل رسولا او يرسل رسولا فيوحي باذنه ما يشاء انه علي حكيم Na haikuwa kwa mwanadamu kwamba Mwenyezi Mungu amsemeze ila kwa wahi au kwa nyuma ya pazia au kumtuma mjumbe naye humfunulia ayatakayo kwa idhini yake hakika yeye ni mtukufu mwenye hikma wakadhalika auhaina ilaika ruham min amrina ما كنت تدري ما الكتاب ولا الايمان ولكن جعلناه نورا ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا وانك لتهدي إلى صراط مستقيم na namna hivi tumekufunulia Qur'an kwa amri yetu ulikuwa hujui kitabu ni nini wala imani lakini tumekifanya kuwa ni nuru ambayo kwayo tunamwongoa tumtakaye katika waja wetu na hakika wewe unaongoa kwenye njia iliyonyooka صراط الله الذي له ما في السماوات وما في الأرض ألا إلى الله تصير الأمور njia ya Mwenyezi Mungu ambaye ni vyake yeye tu viliomo mbinguni na katika ardhi jueni kuwa mambo yote yanarudi kwa Mwenyezi Mungu الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله Na mwenye kuipotea njia ya uongofu kwa kuwa hana ujuzi mwema, basi hana wa kumnusuru isipokuwa Mwenyezi Mungu. Ndiye wa kumuongoa na wa kumkinga na adhabu. Na ewe unayesemezwa, Utaona siku ya kiyama wale wenye kudhulumu watakapoiona adhabu ya akhera wanamuuliza mwala wao mlezi watumie mbinu gani wapate kurejea duniani ili wapate kutenda mema sio waliokuwa wakiatenda kwanza na kadhalika utawaona waliodhulumu wakipelekwa motoni wamenywea kwa sababu ya unyonge uliotokana na hivyo vitisho walivyovikuta wakitupia jicho kwa kificho kwenye huo moto kwa kuhofu vituko vyake. Na hapo waumini watasema, hakika waliohasiri kweli ni hao waliodhulumu nafsi zao kwa ukafiri wao na wakawahasiri wake zao na watoto wao na jamaa zao kwa mfarakano waliosababisha baina yao. Na Mwenyezi Mungu anabihisha kwamba wenye kudhulumu watakuwa katika adhabu ya milele na hawatakuwa wakuwanusuru kutokana na ile miungu ya uongo waliokuwa wakiabudu badala ya Mwenyezi Mungu na waliokuwa wakiti katika kumwasi Mwenyezi Mungu waje kuokoa na adhabu ya Mwenyezi Mungu. Na mwenye kupotea njia ya haki kwa kutokuwa na ujuzi, basi hatakuwa na njia ya kumwokoa na mwisho mwovu. Enyi watu, kimbilieni kuitikia aliyokuitieni mtume wa Mwenyezi Mungu aliyekumbeni na akakuleni, nayo ni imani na utiifu, kabla uhai haujamaliza fursa ya kutenda vitendo, na ikafika siku ya hisabu ambayo Mwenyezi Mungu hairudishi nyuma tena baada ya kushahukumia. Siku hiyo hamtakuwa na pa kukimbilia, pa kukuhamini na adhabu, wala hapana cha kuzuia kitakachokufikieni. Wakipuuza washirikina kukuitikia wewe we mtume basi usihuzunike kwani wewe si mwangalizi wao kwa hayo wanayoyatenda. Wewe umelazimishwa kufikisha ujumbe tu na hayo umeyabainisha wazi. Na tabia ya watu tukiwapa wasaa hupata kiburi na ukiwasibu msiba kwa sababu ya maasi yao mara wanasahau neema wanahuzunika kwa kuteremkiwa na balaa na wanaingia katika kufuru. Ni wa mwenyezi mungu peke yake ufalme wa mbingu na ardhi kwa kuumba, kudabiri na kusarifu. Yeye anaumba atakacho, humtunukia mtakaye wana wa kike na akamtunukia mtakaye wana wanaume bila ya wanawake. Na yeye subhanahu mfadhili ya mtakaye kwa kumchanganyia wanaume na wanawake na akamfanya mtakaye bila ya mtoto yeyote. Hakika Mwenyezi Mungu anajua vyema kila kitu, ni muweza wa kutenda kila kitakacho. Wala haimfali mtu kusemezwa na Mwenyezi Mungu ila iwe kwa wahi, yani ufunuo, kwa kumtilia ilhamu katika moyo wake au singizini, au kwa kusikia maneno ya kiungu bila kumona asemaye, au kwa kutumwa malaika kaonekana sura yake na akasikilizana sauti akamfunulie nabii kwa idhini ya Mwenyezi Mungu kama atakayo. Hakika Mwenyezi Mungu ni mtenda nguvu. Basi haziwiliki mwenye kupita wa hikima yake katika kuendesha mambo yake na kupanga kwake. Na kama tulivyofunulia mitume kabla yako, basi tumekufunulia nawe ewe mtume Qur'ani Kurani ili huishe nyoyo kwa amri yetu. Kabla ya kuletewa wewe hii ulikuwa hujui nini Kurani wala hujui sharia za imani. Lakini tumeifanya Kurani kuwa ni nuru kubwa ya kuongoza wenye kuhiari uongofu. Na wewe bila shaka utakuwa ukiwaitia watu kwa hii Kurani kwenye njia iliyonyoka, njia ya dini ya Mwenyezi Mungu ambaye ndiye vyake yeye tu peke yake vyote vilivyomo mbinguni na katika ardhi kwa kuumba na kupanga na kuendesha. Na yeye ananabihisha subhanahu kwamba kwake yeye peke yake ndiyo inarejea mambo yote.